بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم برادر لار مجاهد لار وبسنج لار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول دمزدة ترغان دعوة المقاومة الإسلامية العالمية نشو نسخة تغرس ده أستاذ بعض إسلت ملارنا بزغ آيت مغسطلر Ustad Abu Musab Suri hafizahulloh shu kitobni 1425-hijriy zilqada oyida 2004-yil milodiy dekabr oyida shu kitobni mukammal qilganlar. Ustad aytadiki, men ba'zi birodarlarga shu kitob mushkil 3 yilning ichida yozilgan kitoblar to'g'risida ham ijozat berib o'rganman. va shu bilan birga men ba'zi bayonotlarni ham chiqarmoqchiman. Agar Alloh taolo oson qilsa va yordam qilsa. Shu kitobning muhim mundirjalari kasetalar, videolar shunda hifz qilingan edi. Ba'zi birodarlarning oldida bor edi. Va shuni kitob shaklga aylantirish bu bir tush edi. Bir necha marta iroda qilsam ham shunga men muvaffaq bo'la olmadim. Zeraki biz Afg'onistonda islomiy imorat bilan e'dod jihad ishlari bilan mashg'ul edik. Alloh taoladan ixlos va qabuliyatini so'rayman. Undan keyin hammalarga ma'lum bo'lgandek holatimiz mana shu bo'ldi. Bizdan shahid bo'lmay qolganlar va asirlikdan qutilganlar hozir mana 11 sentyabr 2001-yil milodiydan beri ko'p mushkil holat, muhosira holatda turibdilar. Shu holatda eng katta g'amim shu ediki, meni umrimning xulosasi bo'lmoq shu kitobni qanday qilib chiqaray. Shu kitobda men tajribalarimni, fikrlarimni, aqidamni hammasini aytib berganman. Va qanday qilib biz jihad bayrog'ini baland ustun ko'taramiz va qanday qilib jihad bayrog'ini iqlishdan ya qishayib ketishdan saqlaymiz. Shu narsalarni xulosa qilib aytganman. Shu omonatning xulosasi ummatga topshirishlik mas'uliyati va ehsosi meni qiynab turdi. Ke shuni men yangi avlod, yangi jihodiy farzandlarga berishim kerak. Va yangi avlod, yangi jihodiy farzandlar bularga yahudiylar, salibchilar va ularning murtad va munofiq agentlar tarafdan katta bir balo nozil bo'ldi. Shuning uchun ham zarur bo'ladiki, bular shu fikr, manhaj va aqidadan boxabar bo'lsinlar. Ustoz aytadiki, bizni dushman birinchi arab afg'on deb nom qo'ydi. bundan keyin al-Qoida degan nom umuman hammamizga qo'yildi. So'ngra so'ngra terrorist sifat bizga yopishtirildi. Va hozir ham biz agarcha ko'p musibatlardan o'tganmiz. Va hozir ham ko'p musibatlardan o'tyapmiz. Uning tafsilini bu yerda aytishning vaqti yo'q. Shu musibatlar, shu holatlarni faqat Alloh taolo biladi. Shu Alloh taolaning ne'mati ekan ki bizdan musulmonlardan kimki dinini olib qochib yursa, shu zamonada shu musibatlarga duch kelar ekan. Wa vallohi innahu la fakhrun. Va Allohga qasamki bu faxrdir, saodatdir. La naqilu bay'ahu va la nastaqilu inshaalloh. Biz shu savdodan qaytmaymiz va qaytirilmaymiz inshaalloh. Agar Alloh xohlasa. aytadiki shu hamma holatlar bo'lsa ham men jabriy iqomat va kam harakat qilishning shu holatdan ko'p foydalandim. Jabriy iqomatda hozircha qolmaymiz. Va biz ham shunda <laughs> bo'lganmiz. 2 yil taqriban uylardan chiqmay yurganmiz. Ha, magar jihad maydoniga. Armiya keldi, chiqib ketamiz. zarur bo'lsa jang qilamiz, bo'lmasa yana uyga qaytib o'qlaymiz. Ustoz aytadiki, alhamdulillah ko'p vaqt topdim va shu kitobni yozishga e'tikof qildim. Kecha kunduzi 2002-yil milodiyning boshidan, ya'ni Ramazon 1423-hijriydan Zulqa'da 1425-hijriy va 2004-yil milodiy Dekabrgacha. Ya'ni uch yil musalsal shu kitobni yozdim endi tugatish ham uch yil bo'lsa kerak allohu alam ustoz aytadiki Ramazon 1423 hijriydan boshlab Zulqada 1425 hijrigacha ya'ni uch yil shu kitobni yozishga masraf qildim. uch yil vaqt sarfladim shu kitobni yozishga. ustoz aytadiki agarchi men ko'p boyoq buyoq aylanib yurdim. holatlar ham har xil bo'ldi. Illanni anni ahmadulloh an albasani thawbal himma linjazi. Lekin men Alloh taolaga shukr aytaman, hamd aytamanki, Alloh taolo bu kitobni mukammal qilishga menga himmat berdi. Va Alloh taoladan yig'lab va Alloh taoladan duo qilib so'raymanki, menga ixlos va hidoyatini bersin va o'zining fazlini qabuliyat bilan tamom qilsin. Zeraki xavfsizlik holat yaxshi emas edi. Amniyat vaziyat yaxshi emas edi. Shuning uchun qo'rqdimki shu kitob chiqmay qoladi. Shunga binoan men qaror qildimki qanday bo'lsa ham chiqarib o'ray bu kitobni. Tasihlar, islohlar mukammal bo'lmagan bo'lsa ham mayli. va ustoz aytadiki, ko'p narsalarda men afsus ham qilaman. Ke shu narsalar kitobga men keltirilmadim va o'shani tafsil qilib aytib beradi. Agarchi buning muhim fasllari va asosiy fikrlari inshaalloh mukammal aytilgan. Va shu narsalarni men jihodiy bayon va qalam jihodning amonati deb bilaman. Harakat qildim mukammal taqdim qilishga. Ustoz aytadiki, orzu qilaman ikkinchi tabada, ya'ni 1425-hijriyda yana ham to'g'irlab qo'yaman. Lekin 25-hijriyda ustoz qamalgan. Alloh taolo o'zi najot bersin. Nima uchun shu kitobni tez chiqarishga niyat qildim? Dedi uning bir sababi bor. Sababi shuki, Amerika tashqi ishning vaziri Colin Bowell shu 2004-yil milodiyning noyabr oyining 20-kunida e'lon qildi. Ke uning jinoyatchi hukumati menga o'xshaydigan zaif insonni ushlab berishga yordam qiladigan odamga bir necha million dollarlarni berar ekan. ولا أدري لماذا أستحق هذا الكرم الإجرامي حقيقة ومن شنب بالمادم كشو جناياتي مهربان لك نما uchun sazovor bo'lib qoldim haqiqatda men وأسأل الله أن يعني هذا أنني في موطئ يغيظ الكفار alloh taoladan so'raymanki buning ma'nosi shu bo'lsinki ki men bir shunday joyda turibmanki kofirlarning achchig'ini chiqaradi bu aslan tavba surasining oyatiga ishora bo'lyapti. Wala wala yata'una mawti'an yaghidul kuffar. ki bu musulmonlar kofirlarni achchig'ini keltiradigan joyiga bironta qadamni bosmaydi, magar ularga ajr bor. Ya'ni ustoz aytadiki, ular meni ushlab berishlik uchun bir necha million dollar berishni e'lon qilgan, shu shu ma'nosida bo'lsin. Faxrlanish u bu degan ma'nosida bo'lmasin. Shu ma'nosida bo'lsinki, kofirlarning achchiqini qo'zg'atgan va achchiqini keltirgan joyda bo'lay men. Alloh taoladan umid qilamanki, shu sabablik ham menga amali solihni yozib qo'yadi. Bu o'sha oyatga ishora ekan. Ba'da an qasurat himmati an idraki sa'yi solihin. Shundan keyinki meni himmatim solihlarning yurishga etib olishdan qosir va ojiz qoldi. فبقيت حثالة بعد أن اصطفى الله الشهداء الله تعالى شهيد لأنه تنلب تنلب أبكت كان دينكين من أرقادة قبكت كان قلدق بقو جمان وأرجو الله أن أدركهم برحمة منه تدركني والله تعالى دن أميت قلمان كي الله تعالى نين رحمة بلا منهم ولرغي طولمان فهو الحليم الكريم alloh taolo halimdir mehrbondir Wa haqqa lana tamu alloh taoladan shuni orzu qilish bizga haq ekan haqqimiz ekan bu alloh taolaga. alloh taoladan shuni biz orzu qilishimiz kerak umid qilishimiz kerak shu xabarni aytishdan ustozning maqsadi shuki shu kitobni tarqatish va amonatni ado qilishdan oldin taqdir o'tib ketmasin taqdir o'tib menga bir mushkilot kelmasin va kitob qolib ketmasin buni ko'p yaxshi holatda ko'p chiroyli holatda chiqaraman deb asl asosdan va ummatga etkazish kerak amonatdan ham qolib ketmay zeraki aytiladi mala yudrak julluhu la yutrak kulluhu hamma narsa agar topilmasa hamma narsa tarkam qilinmaydi mayli hammasi bo'lmasa ozginasini olaylik va shu nusxada men kamchilik va nuqson deb o'ylagan narsalar shular ekan. 1 2 qilib 10 ta kamchiliklarni aytib berdi. Birinchi o'rinda chop qilish xatolari, bosma xatolari. Mumkin imlo xatolari bor bunda, nahviy grammatika xatolari bor. Va umidim borki, Qur'on va hadis iboratlarida xato qolmagan bo'lsa kerak. Men shu kitobni shoshilib murojaat qilganman. Ikkinchi nazarni ikkinchi marta shoshilib ko'rganman. Shoshilgan holatda ko'rganman. Shuning uchun nuqtalar, fosilalar, virgul va hokazo narsalarda xato kamchilik bo'lsa kerak. Va meni kitobimning shu nusxasida, ya'ni Hozir oldimizda turgan shu nusxasida zaraka bundan keyin boshqa nusxa kelgani yo'q. 1425 hijriy nusxasida layoqatlik odamlar agar shunday xatolarni to'g'rilab nashr qilsa, ularga ijozat. Ikkinchi, kitob chiqarishdan oldin ba'zi fikrlarga men oxirincha haqqini berilmadim. Pechat urish haqqini, ya'ni berilmadim. va kitobning oxirida fitnalar va janglar to'g'risida kelgan hadislarga ham men tahlillarni qo'yishga ulgurmadim. Menda ko'p ma'lumotlar, ko'p fikrlar bor edi. Men shu oyatlar va hadislarni keltirish jarayonida shuni yozmoqchi edim, lekin ulgurmadim. Tarbiya, tazkiya, axloq, ibodat to'g'risida jam qilingan va keltirilgan hadislar va dalillarga ham tahlil qo'yishga, ta'liqlarni qo'yishga ulgurmadim. 5-chi 9-faslda ba'zi qaytarilgan narsalarni aytdimu, lekin tafsil qilib aytib berilmadim. 6-chi Jihad va mujohidlarning dushmanlari, xosatan ishg'olgirlar va podshalarning mullalari va Pentagonning muftilari. Bular tarafdan ko'tarilgan savollar va javoblarni yozgan edim. Lekin shuni muqovamadan o'chirib qo'ydim. Bu hamma shubhalar 15 ta edi va bularning butunlay matoi ham shu. Shunga men alohida kitob qilmoqchiman inshaalloh. 7-chi. Kitobning ba'zi fasllarda internetdan topladigan ma'lumotlarni qo'yib kuchaytirsam bo'lar edi, lekin qilolmadim. Yana ham misollarni keltirib kuchaytirsam bo'lar edi, lekin qilmadim. 8-chi Da'vatul Muqawama shu kitobga kirishdan oldin bir xulosa yozmoqchi edim. Butun kitobning xulosasini yozib, al-madkhal, ya'ni kirish darvozasi deb yozmoqchi edim. Lekin shuni qilolmadim. 9-chi. Meni aksar kitoblarimda, balki hamma kitoblarimda, ya hamma kitoblarimda bir odatim bor edi. Ki men ba'zi loyiq odamlarga ya ishonch bor odamlarga ko'rsatar edim, yozilgan narsalarni ko'rsatar edim, ularning maslahatlarini so'rar edim. Maslahatlashar edim. Lekin shuni hozir qililmadim. Nimaga? Zeraki men o'ylaydigan va ishonchimga mukammal keladigan odamlardan aksarlari shahid bo'lib ketdilar ya asir bo'lib ketdilar. Va qolganlar bilan aloqa qilish mushkil ekan. Va kim kuntu atamanna an yattali ala hadha alkitabi qabla nashrihi. Va shu kitob chiqishdan oldin men qancha orzu qilar edim ke shuni bir odam bilsin u kim edi axi va sodiqi meni birodarim va meni do'stim ramzu jihadina ash-shayxul mujahid jihadimizning ramzi mujohid sheyx ustoz shamsul umma ummatning quyoshi usama bin ladin hafizahulloh shuni ko'rsin degan orzum bor edi Sheyx Usomaga mana shu duolarni qildi. Alloh taolo kishini saqlasin. Wa matta'al ummata bi salamatihi. Alloh taolo u kishining salomatligidan ummatga foyda yetkazsin. Va la shafa minhu sadr aduwin. Va u kishining qatli asirligi ya ziyoni bilan bironta dushmanning ko'nglini rohatlantirmasin. Yana bir birodirim bor, وهم كورسا يخشى بولارد أخي وصديقي من برادرم من دوستم وشيخي من أستاذم المجاهد القدوة مجاهد ونمونة درة أرض الكنانة مصر مصر أرض الكنانة نين جوهرة الشيخ الدكتور أيمن الظواهري أيمن الظواهري bu kishiga ko'rsatsam bu bir orzu حفظه الله ورعاه ومتع الأمة ببقائه الله تعالى أكشن سقلسا وزنين حماية سدى أسرسا وأكشن وجود بلن أمة نفايدة لن ترسن وكذلك أخي وصديقي يانا بركش بار ومن برادرم من دوستم المجاهد القدوة نمونا لك مجاهد بقية الصالحين من ليبيا ليبيا دن صالح لارنينغ Xulosasi kama ahsabuhu va la uzakkihi alalloh. Shunday gumon qilaman va Alloh taolaning oldida hech kimni tazkiya qilmayman. Ash-Sheyx Abu Layth al-Libi, Sheyx Abu Layth al-Libi. Hafizahullohu va naka bihi a'da'ahu. Alloh taolo u kishini saqlasin va bu kishi orqali o'zining dushmanini ziyon etkizsin. Va kazalika akhi va sadiqi. Yana meni birodarim, do'stim ورفيق دربي ومساري وهمسنجر وهمسفر بوغن برادرم الصابر المصابر وزي هم صابر بوشغ لرغي هم صبرغ دعوت قلوشي المجاهد الشيخ أبو خالد السوري حفظه الله الله طلوك شنا سقلسا و... وأمتعنا والأمة به وبأمثاله وبزغا وأمتك وكش وكشغا وكش ديغن لربلن فايدة لانترسن وما عدت أعرف لأمثال هؤلاء إلا القليل وبلارغا أخشيدين آدم لرنا من تنميمان مگر bular yana ba'zi qolib ketgan birodarlarimiz bor. Ular shunday layoqatlik odamlarki, ularning mulohazalariga agar shu kitob nasibalik bo'lganda ko'p xursand bo'lar edim. ولكن تفرقنا في الدنيا وتقطع السبل حال دون ذلك lekin dunyoda ayrilib ketishligimiz va yo'llar uzoqlashib ketishligi shu orzumga to'siq bo'ldi va men o'ylaymanki shu kitobni nashr qilishning vaqti kelib qoldi va shu vaqt zoya bo'lib ketishdan qo'rqaman la qaddaralloh va asaluhu kulla xayr. Alloh taolo shunday qilmasin. Alloh taoladan hamma yaxshilikni men so'rayman. Ustoz aytadiki, zeraki men o'zim yozganman buni, ko'p mushkil holatda yozganman. Shunda shunda shunda xatolar ham bor va kattalar ham shuni ko'rilmagan. Shuning uchun shu kitobda kelgan hamma fikrlar, tartiblar u faqat va faqat mening mas'uliyatim. va mening xos fikrlarimni aytadi. Agarcha men shunday e'tiqod qilamanki, bu fikrlardan hammasi ya aksari vallohu alam umum mujohidlarning oldida muttafaq alay masalalar bo'lsa kerak. Men mujohidlarni ko'p yaxshi taniyman. Wa ana bi fadlillahi minhum. Allohning fazli bilan men ulardanman. Va ummid qilamanki, meni kitobim ularning yordami, ularning tayidi va ularning roziligiga munosib bo'ladi. Alloh taolaning roziligidan keyin. Muhim shuda aqida mana shu aqidada. Ya'ni nima degan bo'lsam, shuni to'g'risida boshqalarga malomat qilmanglar, boshqalarni ayblamanglar. Bu kattalar ko'rmagan shu kitobni. Xato bo'lsa, to'g'ri bo'lsa hammasi mendan. Lekin Fikrim shuki, bunda xatolar kam bo'lsa kerak. Zeraki mujohidlarni men yaxshi taniyman. Va mujohidlardan shuni umid qilamanki, bu kitobni qabul qilsinlar, yordam qilsinlar o'kuchaytirsinlar, kuchaytirsinlar. rozi bo'lsinlar. Ammo Alloh taolaning rizosi shu eng muhim narsa. Alloh taolaning rizosidan keyin mujohidlarning rizosini ham so'rayman. 10-chi oxirda Men afsus qilaman. Ke shu kitobni men o'ziga munosib bo'lgan saviyasida chiqarilmadim. Va hasbunallohu ala man zalamana. Va bizga zulm qilganlarga Alloh taolo o'zi kifoya bo'lsin. Va ni'mal vakil va Alloh taolo ko'p yaxshi vakildir. Ko'p yaxshi kafildir. Bu taqtiqni nima qilmasangiz kimdir aytganman ki kamchilik nuqson bo'lsa undan uzr so'rayman va hamma xatolar va kamchiliklar to'g'risida Alloh Rabbul alamindan istig'for so'rayman oldindan aytib qo'yay sizlarga bironta xato bo'lgan bo'lsa undan qaytganman qaytaman emas qaytganman oldindan qaytdim dedi agar shu kitobda bironta xato bo'lsa undan men qaytdim zeraki Murojaatul haq xayrun minat tamadi fil batil. Haqqga murojaat qilish va haqqga qaytish bu botilda yurib turishlikdan afzaldir. Aytdim, qaytdim degan gap agar haq uchun bo'lsa muborak bo'lsin. Zaraki ko'p ahli ilmlar, ko'p fatvolarni berganlar, undan keyin qaytganlar. Dunyoda qaytib o'lishlik bu yaxshi birodirlar. shuni e'lon ham qilib qo'yish kerakki, mana bu gunoh bo'ldi bizdan. Alloh taolo kechirsin. Va biz shundan qaytamiz. Va biz salaf solihlarimiz shuni qilganlar. Hech qanday pushaymonlik yo'q bunda. Ustoz shuni aytayaptiki, men oldindan shuni aytib qo'yay sizlarga. Xato bo'lgan bo'lsa undan men qaytdim. Va hamma narsaki Alloh va uning rasulini rozi qilmaydigan bo'lsa, o'shandan men bariman qalam xato qilgan bo'lish mumkin ya fikr va qalb xato yurib ketgan bo'lish mumkin va hasbi anni lam alu juhdan menga shu narsa kifoya qiladiki men ishimda hech qanday kamchilikka yo'lni qo'ymaganman lekin والنقص في ابن آدم أصل وطبيعة Odam o'g'lida, odam bolasida kamchilik bu asl ekan, tabiat ekan. Endi xato bo'lgandan keyin nima qilish kerak? Wal amalu fi afwil g'afurir rahim. Ummid g'afurur rahim Alloh taolaning afvidadir. Alloh taolo afv etadi inshaalloh. وأسأل كل من يقرأ هذه السطور من المسلمين أن يدعو لي بظهر الغيب وشو كتابنا كم أقيبت كم بسا مسلمان لردن أولارجا شو التماس من كم مخفي بشتا من دعا قسن لر غائبانا مخفيانا من دعا قلن لر و دينم دنيام عاقبتم و خاتمام يخشب لشلك ham duo qilinglar deb iltimos qilaman. Va haq ustida sobit qadam bo'lishlikka ham menga duo qilinglar. Va an yajma'a yajma'ali sharafa jihadis sayf wal qalam. Va Alloh taolo menga qalam bilan va qilich bilan jihad sharaflarini jam qilib bersin. Shunga ham duo qilinglar. Va yataqabbala minni va yaghfira zalali. alloh taolo meni amallarimni qabul qilsin va xatolarimni kechirsin va an alqahu shahidan fi sabilihi muqbilan ghayr mudbir va alloh taolo bilan shunday holatda muloqot qilayki alloh taolaning yo'lida oldiga yurayotganda shahid bo'lay noki orqada chikinib ketayotganda فألقاه في من قال صلى الله عليه وسلم عنهم سنرى الله تعالى بلن shunday holatda ko'rishay, ko'rishayki payg'ambar alayhissalotu vasallam ularning sifatini shunday deganlar shunday aytganlar ulaika yadhaku ilayhim robbuk ular shunday odamlarki robbing ularga kuladi inna robbaka ida dahika ila abdin fala hisab alayh. va robbing bironta bandaga kulsa bo'ldi unga hech qanday hisob kitob yo'q fama ahvana va ashala ma nulaqi in ju'ilna fihim. Mana shu hamma musibatlar agar biz shunday odamlarning safiga kiritilsak, hamma musibatlar oson bo'lib ketadi. Hamma musibatlar yengil bo'lib ketadi. Va afiyatuhu wasi'at kulli shay. Va Alloh taolaning afiyati hamma narsaga kengayib qoldi. Biz ham billa birodirlar, Ustoz Abu Musab Suri hafizahulloh bilan birga men ishləyəbdikən birodarlar ham hammamiz duo qilaylikki Alloh taolo xuddi shu duolarga bizni ham sazovor qilsin. آمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفقير لرحمة ربه وعفوه الله تعالى نين رحمته وكشرمجا محتاج بجان أبو مصعب سوري zulqada 1425 hijriy dekabr 2004 yil milodiy alloh taolo oqibatimizni go'zal qilsin alloh taolo gunohlarimizni kechirsin